hulga. Sa lasang sa mga watts ug speaker, nagsagol-sagol lang atong tagsa-tagsa ka mga tingog. Buhak-hak, bungis-ngis, seryosong pagbugkos sa atong managlahing kasinatian. Sa mga leksyon atong gikutluan. Paglaom ang gihatod sa tingog ning maong lasang. Nakagamot sa yuta ang matagkahoy nakaandam. kaandam Mukuyog sa hangin ang inyong kasikas ug tingog. Kinabuhing nakatun sa pakigbisog ug pagkaligdong. Ihatod sa kahanginan ang tingog ug dahunog ug mapaluhod niini ang toreng mapahimuslanon. Biyaan man nato makadiyot kining maong lasang. Dala-dala gihapon nato ang tingog nga mao'y mulugpit sa mapahimuslanon. Kaysa pagyabong sa mga kahoy, Madungog ko na ang dahunog sa kadaugan.